Եթերում օրացույցն է։ Այսօր մարտի 23-ն է, տարվա 82-րդ օրը։ Այսօրը պատմության մեջ 1891 թվականին Անգլիայում առաջին անգամ ֆուտբոլային դարպասի համար օգտագործվում է ցանց։ 1919 թվականի Միլանում լրագրող Բենիտո Մուսոլինին հիմնում է իր ֆաշիստական քաղաքական շարժումը։ 1956 թվականին Պակիստանը դառնում է առաջին իսլամական երկիրը։ 1994 թվականին Սիբիրում վթարի է ենթարկվում Airbus A310 ինքնաթիռը, որի հրամանատարը ղեկը հանձնել է իր անչափահաս որդուն, զոհվում է 75 մարդ։ 2001 թվականին խաղաղ օվկիանոսի հարավում Ֆիջի կղզիների մոտ ընկնելով խորտակվում է Միր տիեզերակայանը։ Այսօրը ծնվել են 1769 թվականին անգլացի երկրաբան եւ քարտեզագիր Ուիլյամ Սմիթը, 1869 թվականին գործարար բարերար Գալուստ Գյուլբենկյանը, 1874 թվականին հայ գեղանկարիչ գրաֆիկ Տիգրան Փոլատը, 1910 թվականին ճապոնացի նշանավոր ռեժիսոր Ակիրա Կուրոսավան, 1914 թվականին հայ սովետական մեխանիկ Արթուր Սողոմոնյանը, 1933 թվականին իտալացի ֆուտբոլիստ Գուստավո Ջանյոնին, 1953 թվականին ամերիկացի երգչուհի երգահան Չաքախանը, 1963 թվականին իսպանացի ֆուտբոլիստ կիսապաշտպան Միչելը, 1970 թվականին FIFA-ի 9-րդ նախագահ Ջանի Ինֆանտինոն, 1990 թվականին Յորքի արքայազն Էնդրյու Դուստրը եւ Ելիզաբետ II-ի թորնուհի Եվգենիա։ Այսօրը տոնում են Բոլիվիայում ծովի օրը, Զամբիայում Աֆրիկայի օրը, Հունգարիայում եւ Լեհաստանում հունգարալեհական բարեկամության օրը։ Այսօր նաեւ օթերևութաբանության համաշխարհային օրն է։ Այսօր մարտի 23-ն է, տարվա ավարտին մնաց 283 օր։